بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من عجز عن ثمانية فعليه بثمانية أخرى لينال فضلها كم quyidagi sakkizta ishni qilishlikka qodir bo'lmasa uni o'rniga boshqa bir sakkizta ishni qilsin deydi hukamolar ya'ni sakkizta ish borki bu albatta insonni ollohni huzurida darajasini baland bo'lishiga sabab bo'ladi albatta bu sakkizta amalni qilgan kishi ollohni taqvodor bandalardan bo'ladi agar qurbiylar yetmasa boshqa sakkizta ishni qilinglar deb turib bizni xizmatganda variantlar ko'rsatilyapti Man arada fadla salatal layl va huwa naim fala ya'si bin nahar. Albatta bu qilinadigan ishlar oson emas. Islomda mana Qur'onda bilamiz, Alloh taolo marhamat qiladi, la yukallifullohu nafsan illa wusaha. Insonni toqati ko'tarmaydigan amalga Alloh taklif qilgan emas. Ya'ni qiyomul laylda bu sunnat nafil bo'lgan ibodatlardan. Kim qodir bo'ladi, kim qodir bo'lmaydi. kim sadaqa qilishlikka imkoniyati bor, kimda yo'q, kim Qur'on o'qishlikka zehni oladi, zehni yoki olmaydi. Lekin ana shu o'zi qilishligiga qodir bo'lmagan ishni savobiga yetish mumkinmi inson? Yetish mumkin. Agar shu ishda ayni o'zini qila olmasa, islom unga boshqa bir yo'lni ko'rsatadi. Kim kechasi bilan qiyomul laylda turgan odamni savobini topmoqchi bo'ladigan bo'lsa, lekin qila olmayotgan bo'lsa, unga bir boshqa bir variant berilyaptiki, kunduzlari gunohdan o'zini tiysin. Inson kunduzi gunoh qilmay yursa, kechasi bilan qiyomul layl qilgan kishi bilan barobar bo'ladi. Ujub degan darsimizda o'tganmiz. Kechasi bilan dedi salaf solihlardan biri. Qiyomul laylda turib, uxlamasdan ibodat qilib, kunduzi kerilib, men kechqurun qiyomul layl qildim deb kerilib yurganimdan ko'ra uxlab qolib, ertaman pushaymon yeganim ming afzal deydi. Man arada fazla siyamı tatavvu fa huwa muhti falyahfaz lisanahu. Kim nafil ro'zalarni tutishlikka qodir bo'lmayotgan bo'lsa, tuta olmayotgan bo'lsa, lekin shu ibodat qilayotgan kishilarni aziyat etmoqchi bo'lsa, tilini tiysin. Demak, tilni tiyib yurishlik nafil ro'za tutganlar qatorida bo'ladi. Va man arada fazla ulama fa alayhi bitafakkur. Kim olimlarning fazilatiga, olimlarning darajasiga yetmoqchi bo'lsa, olimlar topgan ajrni topmoqchi bo'ladigan bo'lsa, lekin imkoniyati bo'lmayotgan bo'lsa bunga fikr yuritsin deydi. Ya'ni birodarlar, mana Ramazon oyida turibmiz, og'iz ochadigan paytimizda dasturxonga turli xil noz ne'matlar terib qo'yilgan bo'ladi, qarab turib, "E qarang, toruz qizil ekan, shoftoli yumaloq ekan, uzum kichkina ekan" deb turib ozgina fikr yuritamiz. Ana shu rozador bo'lmagan paytimizda bir chekadan olib kelaveramiz. O'ylab ko'rmaymiz. ana shu suvga qaraganda suvni qanaqa ne'matligini shunda anglaymiz. Mana Alloh umr bersa bir 5-6 yildan keyin saratonga chiqib qolamiz ekan. Shunda arg'idan oqayotgan suvni qadriga yetamiz ekan. Inson katta ilmga ega bo'lmagani bilan, lekin Alloh taoloni bergan shu aqlini fikr yuritishlikka ishlatadigan bo'lsa, ulamolar darajasida bo'ladi. Alloh taolo yuzlagan oyatlarda fikr yuritmaysizlarmi, aql yuritmaysizlarmi deydi. Demak, musulmon odamda jim turishligi fikr, gapirishligi zikr bo'lishligi kerak bo'ladi. Ko'chada ketayotganda har birta ko'rgan narsani ko'rganda fikr qilaylik, kim buni yaratdi. Shunda ulamolar darajasiga yetamiz, ajrda inshaalloh. 4-tinchisi kim Alloh yo'lida yurgan kishilarni ajriga yetmoqchi bo'ladigan bo'lsa, uyida o'tirgan holda shaytoni bilan jihod qilsin deydilar. Umrini Allohning yo'liga tikib qo'ygan kishilarda savob yetmoqchi bo'lsa, yolg'iz uyda o'tirgan payti uydan chiqa olmayotgan bo'lsa ham, shaytoni bilan urushsin, ana shular qatorida bo'ladi. 5-inchisi man aroda fazlu sadaqa va huwa ajizun fal yuallimun nasa ma samiya min al ayn Agar kim Alloh yo'lida sadaqa qilayotgan kishilarning ajrini topmoqchi bo'ladigan bo'lsa-yu, lekin qodir bo'lib imkon bo'lmayotgan bo'lsa bunga, eshitgan ilmini boshqalarga o'rgatsin, sadaqa qilganlar qatorida ketadi. Ko'rsin, ko'ringki, agar birinchisini qila olmasa, albatta ikkinchisiga imkoniyatingiz borda. Bir odam e, moli dunyosi bilan oxiratini obod qilayotgan bo'lsa, sizda yo'q bo'lsa, unaqa bo'yningiz qisilmasin. Menda yo'q qila olmayapman. Sizga boshqa bir taklif qilinyapti. Sizning qo'lingizda keladigan boshqa ish bor. Hammaning imkoniyati bir xil. Ajr olishlikda. 6-chi. Man arada fadlal hajj wa huwa ajizun falyazim jum'a. Kim haj qilishgan, haj qilishlikda ajrini topmoqchi bo'lsa-yu, lekin haj qilgani imkon bo'lmasa, jum'ani o'ziga lozim tutsin. Sayyidul ayyom va hajjul masakin. Kunlarning sayyidi va miskin bechoralarni, kambag'allarni hajji hisoblanadi. Man arada fazlal abidina falyuslih baynan nas va la yarfa baynahum adawata wal Haqiqiy obidlar darajasiga yetmoqchi bo'lgan kishi odamlar o'rtasida adovat gina kudorat tarqatmasin, obudlar qatorida bo'ladi. Mana shu jamiyki yaxshiliklarni hammasini bitta so'z bilan jamlab olishni xohlaydigan odamga bitta variant aytiladi. Mana shu aytilgan 7 ta narsani bitta so'z bilan jamlayaptiki, agar shu aytilgan yaxshilarni hammasini o'zida jamlamoqchi bo'lgan odam bo'lsa, qo'lini ko'ksiga qo'ysin-da va o'ziga aytsin. O'ziga yaxshi ko'rmagan narsani mo'min birodarga ravo ko'rmasin. Agar shu holat yetgan bo'lsa, aytilingan 7 ta narsaga ega bo'ladi deyilyapti. O'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodarga ravo ko'rsin, shunda iymoni komil bo'ladi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. O'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodarga ravo ko'rmagunicha hargiz kishining iymoni komil bo'lmaydi. Suyanadigan joyda, issiqroq joyda, yumshoqroq joyda hamma o'ziga ravo ko'radi. Birodarga ham shu narsani ravo ko'rmagunicha kishining iymoni to'liq komil bo'lmaydi Rasululloh Mana bugun mana kecha sizlar bilan rizq haqidagi mavzular tugatgan bo'ldik. Bugun qalbga taalluqli bir qancha darslar bor. Shularning birinchisini boshlashga harakat qilib ko'ramiz. Agar bir qabul qilishlik yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ehtimol davom etkazarmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelganlarida birinchi bo'lib butlarni sindirishlikdan boshlanadi ishdi. Işte. Shuni bir ba'zi shu bir so'zlardan eshitib qolamiz u. Gunohni maslari bo'lgan narsani yo'q qilsak, gunoh qiladiganlar ham yo'q bo'ladi. Bu noto'g'ri tushuncha. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga qaraydigan bo'lsak, payg'ambar bo'lib kelib la ilaha illallohga chaqirdi 13 yil. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ka'ba to'yiga qarab namoz edi kabani ichida 360 ta bud ilingan edi. shirkiyatlar, buzuqchiliklar o'shuncha to'ldirib turardi Ka'bada, Makkada. Lekin Rasululloh bularni o'zgartirishidan, bularni qo'li bilan o'zgartirishidan boshlamadi. Rasululloh bu butlarni odamlarni qalbida sindirdi, Makka fath qilinganda o'zlari sig'ingan ilohlarini qalbida sindirishib oluvdi ana shu makkaliklarki musulmonlar olib chiqib qo'llari bilan sindirishdi. Islom odamni qalbini tarbiyalaydi avval. insonni qalbi tarbiya topmasdan turib, hargiz uni jasadini tarbiya qilib bo'lmaydi. Birodar, qiynamang o'zingizni. Ko'zimni olib qochaman, tilimni g'iybatdan saqlayman, quloqimni g'iybatga tutmayman deb o'zingizni qiynamang. Qila qilolmaysiz Qila Svet bo'lmasa, televizoringiz 2:1 bo'lsa ham ekrani bir pul u. Agar bu gunohlarni qalbingizda sindirib olmaydigan bo'lsangiz, qalbingiz bu gunohlardan tiyilmaydigan bo'lsa, a'zolar hech qachon tiyilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam At-taqvo hahunada 3 marta ko'rsatdi. Taqvo mana bu yerda bo'ladi dedi. Taqvo mana bu yerda, mana bu yerda bo'ladi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlarga qattiq aziyat berayotgan Abu Jahl, Abu Lahablarni, Umayyalarni Hazrat Umarga bor, kechqurun borib o'ldirib ketsa, qilar edi. Lekin buyurdimi? Hamzaga bor. Abu Jahlni kechqurun shunday bo'g'ib qo'ygan, bizni ko'p qiynavordi desa, qilmasmidi? Qilar edi. Nimaga qilmadi shu ishlarni? Insonlarning qalbida Allohga bo'lgan muhabbat, Allohdan boshqasiga bo'lgan muhabbat chiqib ketmagunicha, muhabbat Alloh muhabbatidan to'lmaguncha, ularni badanlari hargiz itoat qilmaydi. Nimaga aroq birdaniga harom bo'lmadi? 3 bosqich bilan harom bo'ldi. Chunki ana shu aroq insonlarning qalbidan chiqdi avval, ana shu aroq aroq harom qilingan oyatlar nozil bo'lganda, piyalaga qurib ichib turganlar shuni xo'plab olay demadi. Yutib olganlar yutib yuboray demadi, shat tupurdi. Chunki ma'dan chiqib bo'lgan edi, bitta buyruq qolgan edi. Gunoh avval qalbda bo'ladi akalar. Keyin tashqariga chiqadi. Mana misol. Yomon ko'rgan odamingizni mashinasi turgan bo'lsa, shaytoningiz aytadiki, bir chizib qo'y yoki bir qandaydir shikast yetkazib ket deydi. Lekin nimaga o'zingizni mashinangizga qaraganda o'sha narsa kelmaydi? Chunki o'zinizniki-da Bunday qilishingizni qalbingiz bilan xohlamaysiz. O'shuning uchun bolangiz osilsa ham chekaga o't deysiz. Avval gunoh qalbda bo'ladi, keyin tashqariga chiqadi. Ulamolar jasadni, insonning jasadini bir davlat, bir mamlakatga o'xshatadi, qalb uni podshohi deyshadi. Til uni tarjimoni deyshadi. Tushunarli bo'ldimi? Jasad bitta davlat, qalb hukm qiladigan podshoh, til ijrochi. Oyoq-qo'llar ijrochi. Demak, gunoh ichimizda yo'q bo'lganda, endi tashqaridagi a'zolarimiz gunohdan tiyiladi. Rizq haqida dars o'tdik. Aytdik, inson dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda, qilgan gunoh tufayli rizqidan tirtayadi dedi. Rızkı qirqiladi dedi. Ha, endi rizq doğrusu da yo'q, rizq muammosi. Shunday bir gunoh bo'lgan bir yomon bo'lgan karayan qaragan paytimizda qalb eslatyapti, Oy, qarama. Qarasang, rizqingdan qiyiladi. Deyapti-da, rizq qalbda bo'lganligi uchun rizqni o'ylab turib nima qilyapmiz? Ungacha ko'zingni olib qolsang savob bo'ladi, qarasang gunoh bo'ladi desa, ancha-muncha kontrol qila olmayapti, ketib qolyapti ko'z. Yoki bo'lmasam, inson qilgan gunoh tufayli albatta musibatlanadi dunyoda. Sahobalardan biri ana shu johiliyatda bir tanigan ayol bilan gaplashib qoldida musulmon bo'lgandan keyin. Gaplashib turib, Orqasiga qarab ketayotib, hali ayol yoshni ko'zini qirin tashlab qoluvdi, devorga kelganini ko'rmay qoldi. Shunday burildi tumshug'ini urdi devorga. Tumshug'i yoriluvdi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytuvdi, aytdiki Rasululloh, Alloh bir mo'minni yaxshi ko'rsa, qilgan gunohini jazosini dunyoda o'zida tezib berib qo'yadi. Ikki marta shunaqa bir onangizni xafa qilib chiqdingiz, birovni haqqini yeb qo'ydingiz, bir musibatni ko'rganingizdan keyin ma'ga tushdi qo'rquv. Demak, gunoh qalbda bo'ladi, keyin tashqariga chiqadi. Mana shu qalbni davolash haqida gaplashamiz. Qala Rabi ibn Haytham li ashabihi atadruna madda wad-dawa wash-shifa. Rabi ibn Haytham aytdi o'zini ashablariga kasal nima, dori nima va shu kasaldan shifo topish nima bilasizlarmi dedi. Kasal nima, dori nima, shifo nima? kasal appendisit, uni dorisi xirurg stoli, appendisitni olib tashlashlik shifo. Ya'ni qaytib appendisit bo'lmaysiz. Bu kasaldan siz nima qildingiz? tamomiy shifo topdingiz. Tushunarlimi? Kasal appendisit, skalpel yoki xirurg stoli dorisi olib tashlashligi shifo. Qaytib bunaqa kasal. U kishi aytadi, mana Ashoblardan shu narsani so'raganda ashoblar yo bilmaymiz deyshti. U kishi juda chiroyli bir oddiy qilib tushuntirgan ekanki, gunoh kasal degan ekan. Istig'for dori degan ekan. Shu gunohga qaytmay qo'yishliging shifo topganing degan ekan. Qaytarib qo'yamiz. Dunyodagi eng katta kasal gunoh ekan. Uni dorisi istig'for aytishlik, Alloh taolodan kechirim so'rashlik. Mana shu qilgan gunohingizni kechirilishini xohlasangiz, ulamolar shartlarni qo'yadi. Birinchisi, shu gunohdan to'xtang. Ikkinchisi, qattiq pushaymon yan shu gunoh qilganligingizga. Uchinchisi, qaytib qilmaslikka Allohga ahd bering. Endi qaytmagan bo'lsa, shu gunohdan nima qilibsiz? Shifo topibsiz. Benamoz edik bir mahal. To'xtatdik benamozlikni. Benamoz o'tgan umrimizga pushaymon edik va qaytib benamoz bo'lmaslikka ahd qildik. 5 mahal namoz o'qiyapmiz. Shifo topibmizmi? kasal deganda asosiy kasal shu ekan. Boshqasini tuzatsa bo'ladi. Hukamolardan biri aytadi, jismni sog'lom bo'lishligi ovqatni oz yeyishlikda bo'ladi. Qalbni sog'lom bo'lishligi gunohni oz qilishlikda bo'ladi. Nafsni sog'lom bo'lishligi kam gapirishlikda bo'ladi. Ya'ni to'mlagan kitob bo'ladi buni sharhlasangiz, lekin uch og'iz so'zda jamlab qo'yilyapti. Yana qaytaramiz. Oz ovqat yeyishlik jasadni sog'lom bo'lishiga kafil bo'ladi. Gunohni oz qilishlik qalbimizni pokiza bo'lishiga sabab bo'ladi. Kam gapirishlik nafsimizni toza bo'lishiga sabab bo'ladi. Mana Ramazonning 19 to'qqizida yemasdan o'tiribmiz. Saharlikka ko'p ham ovqat o'tmayapti birinchi kungilarda. E'tibor beryapsizlarmi? Qarang, sahalida ozgina yesak ham kechgacha yura olyapmiz. Demak, insonga ko'p ham o'zi ovqat kerak emas ekan. Biz ko'p yeymiz ekan. Shundaymi? Ko'p boryapmizmi? Demak, ko'p yeyapmiz ekan. Iftorda ham ozgina ovqat yeyapmiz, qonimiz to'yapti. Mana domla ana shu Ramazonni boshida edi, ovqat ko'p yeyishlikda bir zararlar to'g'risida. Inson bolasini to'ldiradigan idishlarini eng yomoni qorin deyilgan edi. Qorin hamma kasallarni uyasi deyilgan, ini deyilgan edi. Ozroq yesak jasad sog'lom bo'lar ekan. Haligi Ramazonning boshida ko'proq yeb, qiynalib qolmas, qiynalib qolmagan, yaxshilab ye, tiqib-tiqib yegan. <laughs> Mana birodalar, hozir saharlikka bilmadim endi. Hammada bo'layotgan bo'lsa kerak. Ko'p ovqat o'tmayapti, lekin kunimiz o'taveryapti. Ovqatda oshchasi kerak bo'lmagandek, birodalar, dunyo matosini ham oshchasi kerak emas o'zi. Qarangda, o'sha to'plab qo'ygan pulingizni qanchasi yilyapti bir kunda? Sop qo'ygan uyingiz nechtasida o'tirilyapti? Tizib qo'ygan ko'rpa to'shagingiz qanchasi ishlatilyapti? Javob beriladi bularga hali. Said ibn Musayyab aytadi, "Men hamma hurmatli bo'lishni xohlaydi. Hamma xor bo'lishni xohlamaydi. Hamma aziz bo'lishni xohlaydi. Inson bolasi o'zini Allohning to'atiga bo'ysundirib qo'ygandaqa azizlikni boshqa hech yerdan topa olmaydi. Allohning ibodatiga bo'yin ekkanki odam aziz bo'ladi. Bu juda aniq narsa. Mana rizq haqida dars o'tdik. Agar inson o'zini Allohning ibodatiga bo'yin ekkan bo'lsa, qo'lida bo'lsa bo'lmasa xotirjam yashar ekan. Shu emasmi yaxshi hayot? Va aksincha, Allohning dinidan bosh tortgan odamlarni har qancha dunyosi zo'r bo'lsa ham obod bo'lmayotganligini ko'rmayapmizmi? ozgina dunyo matosini olib qolsa o'zini otib yuboryapti. Inson o'zini xor qilishligining eng katta o'rni Allohning ibodatidan bosh tortishligi deyildi. Inson aziz bo'lmoqchi bo'lsa ikki dunyoda Allohning ibodatiga bo'yin eysin. Agar shuni qilmasa, ikki dunyoda xor bo'ladi. Kim Alloh taoloni o'zigagina muhtoj bo'lsa, Alloh taoloni o'zigagina dardini aytsa, boshqasidan kutmasa, odamlar bu odamga muhtoj bo'ladi, lekin bu odam hech kimga muhtoj bo'lmaydi. Chunki aytdik, onanglarning qornida 121 kunga to'lgan kuninglar, rizqinglar ajalla yozib qo'yilgan. Ta'magir bo'lsangiz ham, iffatli bo'lsangiz ham Alloh bergan kunni ko'rasiz. Halol tijorat qilsangiz ham, harom tijorat qilsangiz ham Alloh berganni ko'rasiz ekan. Alloh bilan ishingizni bitkazavering. Tavakkulni o'tdik. Tavakkul rizqingiz kelishiga sabab bo'ladigan ishni qilib qo'yib, natijasini g'am qilmaslik. Haqiqiy boylik bu xotirjamlikda emasmi? Basra ahlidan so'rashdi. shahriylardagi eng boy odam kim? desa Hasan deydi. Shunaqa boymi? Shunaqa puli ko'pmi desa, kambag'al u deydi. Ha nimasi bilan boy desa, uni ilmiga hamma muhtoj. Lekin u hech kimga muhtoj emas. Diqqat qilinglar-a. O'sha odamni boy deyishyapti. Chunki birovga hojati tushib bormaydi. Birovga birdan aytib ming'illab bormaydi. Odam bolasidan so'raganimizda yomon ko'rsa, Parvardigorimizdan so'ramay qo'yganimizni yomon ko'rar ekanmiz. Odamlardan so'raganimizda hurmatimiz tushsa, Allohdan qancha so'ramasa shuncha hurmatimiz tushar ekan. Chunki banda so'rayotganda bu xorligini bo'yniga olayotganiga e'tirofi bu. Ya'ni Parvardigorga qo'lini ochib so'rayotgan paytda Parvardigor, sen azizsan, men xorman, sen boysan, men kambag'alman degani. E'tirof emasmi u? Ozgina havo kirgizasizlarmi? Ozgina. Tavakkul boylik. manbai. Taqvo hurmat manbai. Ya'ni Buxoriyda aytdi Imom Buxoriyda. Taqvo qilgan odam edi, odamlar xor qilamizni haydab chiqarish edi. Alloh aziz qilib qo'ygan ekan, Alloh hurmatli qilgan ekan, taqvodor bo'lgani uchun mana 1.5 ming yil o'tdimi, 1000 yil o'tdimi, Buxoriyimizda ko'hrimizga urib Demak, taqvo qilsa Alloh taolo aziz qilar ekan bandasini. Ulamolardan biri aytadi, insonni qalbini, mana aytyapmiz, gapimizning xulosasi qalb tuzalsa, ini tashqi a'zolar tuzaladi. Qalb dunyoga muhabbatini bermasa, muhabbat qo'ymasa, jasadlar ham boshqacha ko'z bilan qaraydi. Qalbni shifosi 5 ta narsa bilan bo'ladi. Birinchisi Qur'onni tadabbur bilan o'qish bilan. Tadabbur degani fikr qilib o'qishlik bilan. U mayli arabchasini o'qib tushunmasak, o'zbekcha Qur'onni olib o'qib ko'raylik-da. Biz sizlarni qayta tiriltirishimizda shubhalar bormi deyapti Alloh qiyomat surasida. Bala qodirina ala an nusawwiya banan yo'q deyapti. Barmoqlarni uchigacha tekis qilib qo'yamiz yaratib deyapti. Ya'ni 1.5 yil burun barmoqda izlariga ishora qilinyapti. 19-18-asrda oxirida aniqlandi insonni barmoqining izi bir-biriga o'xshamasligi. Bu Alloh bildirmasa payg'ambarimiz qayerdan bilar edi yozishni bilmaydigan savodsiz odam. Jinni fikr ko'radigan bo'lsa dahshatga tushib ketasiz. Shunday emasmi? Onalarning qornida 100 kun, 40 kun, 40 kun, 40 kun deyapti. Payg'ambarimiz doktor bo'lgan emas, qayerdan bildi bularni? Ozgina fikr qiladigan bo'lsak, Qur'onga bo'lgan muhabbatimiz oshadi, qalb tarbiya topadi. Ikkinchisi al-xalo al-batn, qorinni bo'sh tutishlik, yana qoringa borib taqalyapti. Qorin bo'sh bo'lsa, fikr yuritish yaxshi bo'lar ekan. Qorin to'q bo'lsa, uyqu keladi birodar. Mana asr bilan shomni payti. Kitoblar o'qib ko'ringlarda. degan. Boshqa payt malolanasiz, boshqa payt kallangizga kelmaydi, uyqus keladi. Asr bilan shom paytida o'qib ko'ring kitob mana shu rozador paytingizda. Qorin bo'shda qorin bo'sh, aql zo'r ishlaydi. Kashfiyotlarda ham aksariyatini kambag'al o'ylab topgan. Chunki qorin bo'sh bo'lgan. Qiyomillayl keyingisi. Tunda uyquni harom qilib turib, 2 rakat, 5 rakat, 10 rakat namoz o'qishlik. Chunki qiyomillar haqiqatan insondagi ruhoniyatni tarbiyalaydi. Chunki hech kim ko'rmaydi to'y ibodatingiz. Mana xutbani o'qiyapsiz, ko'ryapsiz. Kecha kelmading demasin deb ham keladi ba'zilar. Lekin qiyomillar qilganingizni hech kim ko'rmaydi. U o'zingiz bilan Robbingiz o'rtasidagi nima? Sir. Muhtammisiz hamda kechqurun turib 20 rakat namoz o'qidim. Chunki u gapni gapirsangiz, u riyo bo'lib qolishini bilasiz, indamaysiz. Shundaymi? qiyomilay qalb tarbiyalaydigan ishlardan va saharda istig'for aytishlik. Saharda Allohga istig'for aytishlik. Va beshinchisi eng asosiysi birodarlar, majolasu solihin, mujolasatu solihin. Solih odamlarni suhbatida o'tirishlik. Eng kamida o'shalar bilan o'tirganingizda 7 ta fazilatini aytdik, ilm majlisini fazilatini. Gunohdan tiyilib turasiz, o'tirgan har bitta lahzangizga sadaqa yoziladi, yelkangizga parishiladicha dam oladi, Allohning rahmati yog'adi hokazo. Haftada bir martami, 15 kunda bir martami ilm majlisi bo'lishi kerak. Chunki ana shu qalbimizga o'tirib qolgan dunyo muhabbatini changini qoqib turadi ilm majlisi. Allohni zikrini eshitgani kelyapsizlar, shunday emasmi bu yerga? Dam olish bo'lsa, uydan boshlab dam olsangiz ham bo'laveradi. Nimaga kelyapsizlar? O'ylab ko'rmaysizlarmi shuni? qalbga orom beradigan Allohning zikri borki, shuning uchun kelinyapti bu yerga. Lekin shu lazzatdan bexabar bo'lgan odamlar yuribdi ko'chada. To'g'ri uyga borib televizor tayda vaqtini o'tkazyapti. Ibn Qoyyim marhamat qiladi. Agar bir banda tong ottirsa-yu, kech kirgizsa-yu, qalbida Allohni rozi qilishidan boshqa g'am bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh taolo hamma hojatlarini o'zini zimmasiga oladi. hamma g'amini ko'taradi, qalbini o'zini muhabbati bilan to'ldiradi, tilini o'zini zikr bilan mashg'ul qiladi, javorihlarini, tashqi a'zolarini itoatiga moyil qilib qo'yadi. Qalb Alloh bilan ovora bo'lsa, Allohning muhabbati bilan ovora bo'lsa, til zikrda, jasad ibodatda bo'lib qoladi. Ko'z o'zi qochaveradi. Ko'z o'zi qochaveradi. Til istig'fordan to'xtamay qolaveradi. Agar qayer tuzalgan bo'lsa, agar dunyo muhabbatini chiqaradigan bo'lsa, qaysi bir kishi tong yottirsa yoki kech kirgizsa-yu, dunyo g'ami yuragini ustida turadigan bo'lsa, Alloh taolo hamma g'amini ustiga g'amni beradi, o'zini o'ziga topshirib qo'yadi va qalbini dunyoda muhabbati bilan mashg'ul qilib, bandalarni rozi qilishlik bilan ovora qilib qo'yadi. Nima qilsam 4 so'm topar ekanman. Nima qilsam menni olib ketar ekan shu kuni. Rost gapirsammikin, yolg'on gapirsammikin? Chunki g'amiz o'sha 4 so'm bo'lib qolgan edi. O'shunda ham Alloh bergan oshchasi bo'lmaydi. Va xuddi bir go'laxga o'xshab qoladi bu deyilyapti. Go'lax o'tni yoqadi, changni yutadi, qorayadi, bu yoqdagilar yuvinadi suvda. Changni, gazni, najosatni yutib ishiga qorayib ishlayveradi deydi. Boshqalar uchun ishlaydi. Lekin Allohni roziligini ko'zlagan banda bunaqa bo'lmaydi, u o'zi uchun ishlaydi. Qalbni buzilishligi ham 5 ta narsadan. Qalbni tuzatishligi Qur'on o'qishlik, qorinni bo'sh tutishlik, qiyomul layl, saharda siforatchilik, ilm majlisi, solih odamlar bilan hamsuhbat bo'lishlik. Qalbni buzilishi ham 5 ta narsa bilan. Shahvat, bir narsani qattiq xohlashlik, g'azab, g'urur, ananiya, bu egoizm deyiladi. Faqat o'zini o'ylashlik. va mulkka bo'lgan muhabbat. Shu 5 ta narsa insonni qalbini sindirib tashlaydi. Mana shu e, ananiya degan narsaga ozgina to'xtalib o'tamiz. Egoizm degan narsa mana juda bir xunuk sifat. Inson faqat o'zini o'ylashligi. Bu yomon sifat, shunday emasmi? Xudbinlik deyiladi. Lekin shu xudbinlikni, shu yomon sifatni jichcha diqqat qilasizlar birodarlar, uyqusi kelayotganlar. Islom ramkasiga solib ko'ringda. salbiy bo'lgan sifat ijobiy sifatga aylanadi. Qana qilib? Inson faqat o'zini o'ylaydi. Musulmon odam xalqni o'ylaydimi, o'ylamaydimi? Musulmon odam egoist desam, ishonasizlarmi? Faqat o'zini o'ylaydi desam. Ishonaveringlar. Hozir ishontirib qo'yaman inshaalloh. Musulmon bir so'm sadaqa qilayotganda kambag'alni o'ylab beryaptimi? Kim o'ylab beryapti? O'zini o'ylab beryapti. mahallasiga asbob solib qo'yayotganda mahalladagi mashinalarni o'ylayaptimi? Kim o'ylayapti? E, egasi chiqib qoldi musulmon. Musulmon zakot berayotganda nima? Rahmi kelgandan beryaptimi? qo'rqqanidan beryapti. Bersam deyapti. Qolgan pulimni olloh himoya qilib berar ekan, yana uni o'stirar ekan deyapti. Musulmon birovni o'ylaydi ekanmi? O'shingizni zo'rda. Faqat o'zini o'yladi, lekin bu o'zini o'ylaganiga faqat jamiyatga foyda keltiradi. O'zini o'ylab yolg'on gapirmaydi. O'zini o'ylab onasiga itoat qiladi. O'zini o'ylab turib birodarlar yaxshi muomala qiladi. O'zini o'ylab kechirib qo'y. Qo'qqanidan xo'p deb qo'ymaydi. Oyog'iga bir tepsa, <laughs> birodarlar. Xo'p deb qo'ysam Alloh rozi bo'ladi deydi. Musulmon odam g'irt egasi bo'ladi, birodarlar. Qarang islomni bir ne'matligini, mo'jizaligini. Yomon bo'lgan sifatni shunday islomni ramkasiga solib qo'ygan bo'lsangiz, faqat foydagalanib ketyapti. Men o'zim o'ylab gapiryapman. Yoshlar o'ylab gapiryapman. Men o'zim o'ylab gapiryapman, birodarlar. Bu bu o'zimga kerak, chunki shuni gapirsam Alloh meni rozi bo'larmikin deyapman. Sizlar olasizlarmi, olmaysizlarmi o'zingizlar? Men gapirib qo'ysam bo'ldi. Shunaqa birodarlar, musulmon odam faqat o'zini o'ylaydi, lekin o'zini o'ylaganligi faqat jamiyatga foyda keltiradi. Hukamolardan biri aytadi, nafsim uchun rohatni istadim. Faqat nafsimga kerak bo'lmagan narsalarni tashakkurdim, ko'rdim, shundan boshqa rohat bo'lmas ekan nafsga. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Shunda cho'zilib ketyapti uzr. Kishini zo'r islomi nimada ko'rinadi desa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan, o'ziga kerak bo'lmagan ishlarni, so'zlarni tark qilganda zo'r musulmonligi ko'rinadi dedi. Shuni qilib ko'rdim, haqiqatan nafsim orom oldi. Aralashavermaysiz hammasiga, hammasiga siqilavermaysiz. Falon joyda suv olibdi desa, falon joyda narx qimmatlabdi desa, ishingiz bo'lmaydi. Zo'ri bu. Va nafsni mashaqqati ham ayni shuni o'zida. O'ziga kerak bo'lmagan gap bilan ish bilan ovora bo'lishligi senga nima deysiz, jirilaysa birov Senga nima? Va insonning eng yomon dushmani bu dunyo muhabbati va eng yomon hamrohi yomon ayol deb aytilmayapti. Ya'ni Alloh zikrini chiroyli eshitdingiz, qalbingiz orom oldi, 36.6 bo'ldi temperaturangiz, shirin bo'lib uyga borsangiz, nauzubillah, ayolingiz ana shu dunyoga hirs qo'ygan, dunyoga muhabbat qo'ygan, dunyoda quli bo'lgan ayol bo'ladigan bo'lsa, borishingizga birpasda temperaturangiz to'lab qo'yadi. Onona bering, monona bering, ona akam, mana akam palonchi manaqa yelibdi, manaqa kiyibdi. Shu bilan bob bo'lgidi yana haligi kechqurungi zarat yo'q, ertama yana o'sha ho'kiz bola aron so'rab chiqib ketaverasiz. Kishi deydi Rasululloh to'rtta narsada baxtli bo'ladi deydi. Bilalashib aytamiz. Birinchisi oxirida u. Birinchisi keng hovlida. yaxshi qo'shnida, foydali markabda va solih ayolda. Shu to'radan bittasi bo'lmasa, mana uchtasi tatimaydi. Mo bittasi bo'lmasa, mana uchtasi ham tatimaydi, birodarlar. Ana shu yomon hamroh uydagi xotin deyapti. Uydagi xotinni tarbiyalamaydigan bo'lsang, seni tarbiya topgan hech narsa emas deyapti. Tekizlab qo'yadi. Ertamangacha qadarlab chiqadi. Ali ibn Abi Tolibga qilingan nasihatlardan yetolmayotgan narsangizga yetsangiz xursand bo'lmang. Yoki bir mo'jjalagan narsangizga yetgan yeta olmayotgan bo'lsangiz, xafa olmang. Amal qilmasdan oxiratdan umid qiladiganlardan bo'lmang deb nasihat qiladi kishiga. Yeta xafa bo'lma. Dunyo matosidan kelganiga xursand bo'lma, amal qilmasdan oxiratdan umid qilmagin. Diqqat qilinglar-da, biz ayni shumiz ekanimizga siqilamiz, kelgan 3-4 so'mga xursand bo'lib ketamiz, amalimiz oz, oxiratdan umid qilaveramiz. Buni aksi aytilmayapti Mana o'sha hukamolardan bittasini gapi bilan tugatamiz. O'zi 20 minutda tugatmoqchi edim, birodarlar. Bo'lmayapti. Qaysi bir kishi qayg'uga botib qolgan bo'lsa, uni qalbi qayg'uga botadi, qo'li qayg'uga botmaydi. Qulog'i qayg'uga botmaydi. qalbi biz qalb haqida gaplashyapmiz. Qalbi qayg'uga botgan bo'lsa, uni xursand qiladigan so'zni eshitishga intilsin deydi. Xo'p, mo'minni qalbi qayg'ursa, qanaqa so'z uni qalbini ko'tarishi mumkin? dunyoni pulimi Mansabmi? To'g'ri, ana shu dunyo uchun quvnaydigan odamga dunyo haqida gapirish kerak. Mosabar tijorati bo'lmagan bo'lsa, keyin safar birga ish qilamiz, yaxshi ish bolyapti shu shunga u safar yutkizib qo'ysa, keyin safar yutamiz desa xursand bo'laveradi. Mo'min odamning qalbi xaf bo'lgan paytda nima bilan xursand bo'ladi qalbi? Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub demayaptimi Alloh? Ahli qalblar Allohni eslaganda xotirjam bo'lib orom olmaydimi deyapti. Mo'min odam Allohda zikrini eshitganda ina qalbi orom oladi. Ina xursand bo'ladi. Rivoyat bor-ku. Sulaymon alayhisolamning uzugi bo'lar ekan. ja xafa bo'lib siqilib ketgan uzun uziga qarar ekan. Ja xursand bo'lib bir teriga sig'may kelsan uziga qarar ekan, doim bir xil bo'lib qolar ekan kayfiyati. Bu narsa o'tkinchi degan yozuv bor ekan uzugida. Har safar uziga qarar ekanda joyiga tushib qolar ekan, chiqib ketgan bo'lsa, chiqib qolar ekan, tushib ketgan bo'lsa. Bir kun shunaqa achchig'i kelibdi-da, uzigigacha bir g'itib Uziga qarab ham qalbi taskin topib otgan ekan, uzugi bir alani qaytib kelibdi-da, qarasa ichida ham yozuv bor ekanmish. Olib qarasa, ha bunisi ham o'tib ketadi deb qo'ygan. ollohni zikrini eshitgan paytingizda har qancha xor, har qancha qiyin hayot bo'lsin, ayub alayhissalom kichalik bo'lar. O'tib ketdimi? Fir'avndagi hayotingiz zo'r bo'lar, shohona. U ham o'tib ketdimi? O'tib ketadi bunisi ham. Bunisi ham o'tib ketadi. ollohni zikrini eshitgan paytimizda mehmonligimiz esimizga tushadi. ollohni oldiga ketishimiz esimizga tushadi-da, g'am qayg'ular chiqib ketadi, birodar. والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون Alloh taolo o'zini mo'min bandalar maqtab aytadi, shunday bandalarki, agar ularga Alloh eslatilsa, qalblari yumshaydi. Yumshadimi? Istanglar o'zingizlardan. Agar ularga Allohning oyatlari o'qib bersa, o'qib berilsa, iymonlariga iymon qo'shilib, iymoni ziyoda bo'ladi. Haqiqatdan deb qoyamiz Keyin nima deydi? Allohga tavakkal deydi ular deydi. G'am qilmaydi deydi. Allohga tavakkul qilgan el na talqonni na qalqon g'amini qilmaydi. Demak, birodarlar, qalbni davosiga taalluqli bo'lgan bu birinchi muhozara bo'lgan bo'ldi. Demak, qalbni tuzatmasdan turib javorihlarimizni, tashqari a'zolarimizni tuzashligimiz imkoniyati bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo ana shu qalbi Allohni zikr bilan orom oladigan bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.